Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հունիսի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ։ Կողաշրջվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գրանցված ավտոբուսը։ Ադրբեջանը կշարունակի լոկալ մակարդակով մարտական գործողությունները։ Բելգիացի սենատորն Արցախում ցաղիկներ է խոնարել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Արցախում զբոսաշրջությունը կտրուկ ակտիվացման միտումներ է դրսևորում։ Հուլիսի 2-ից մեկնարկելու է միասնական քննությունների երկրորդ փուլը։ Արցախում անցկացվելու է Սամբոյի միջազգային մրցաշար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին. Հունիսի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ։ Շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաև 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ ու հաստոցավոր հակատանկային 7 ավտոմատ նռնականետներ։ Բացի հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից, հունիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները հակամարտ զորքերի շփման գծում ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապաստորաբաժանումները, շնորհիվ իրենց մարտավարամասնագիտական բարձր պատրաստվածության եւ դիրքային համակարգերի տեխնիկական պատշաճ կահավորվածության, ժամանակին հավաստանշել են դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ հակառակորդին պատճառելով առնվազն 4 զոհ հետ շպրտել իր ելման դիրքեր։ Նա հաջողակարակորթը հայկական առաջնագծի մերձակահատվածում թողել է հատուկ գրոհայինների անձնական պարագաններ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, ներթափանցման փորձը կանխելու ժամանակ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Գեղարքունիքի մարզում այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գրանցված ավտոբուսի կողաշրջվելու հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացած պայմանագրային զինծառայողներից 8-ին տեղափոխել են Երևան։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա գրառման համաձայն Երևան տեղափոխվող զինծառայողներից երկուսի վիճակը միջինից ծանր է, մեկն ունի կոտրվածքներ, մյուսների վիճակը բավարար է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակի նախարարության վթարը տեղի է ունեցել ժամը 8:30-ի սահմաններում Վարդենի Շորժա ավտոճանապարհին ավտոբուսը դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից եւ մոտ 6 մետր սահել մոտակա ձորապկը թափքը փոկվել է 14 ուղևոր տարբեր աշճյանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ նրանցից երկուսը հրաժարվել են հոսպիտալացումից հայկական կողմի թիրախային խոցումները լիցքաթափել են առաջնագծում ստեղծված լարվածությունը։ Մեկնաբանելով առաջնագծում ստեղծված իրավիճակն ասել է վերլուծաբան Շիրազ Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով անկախ այն հանգամանքից, որ ադրբեջանական կողմն ամեն գնով փորձում է քողարկել առաջնագծում ունեցած կորուստները, հայկական զինուժն իր անելիքն արել եւ անում է։ Զարմանալի է, որ Ադրբեջանում դեռ չեն հասկացել, որ առաջնագծում հայկական կողմը սահմանի պահպանության արդյունավետ միջոցներ է ներդրել, ինչի արդյունքում դիվերսիայի փորձեր ձեռնարկող խմբերը ոչ միայն տապալվում են, այլև մեծ կորուստներով ստիփված հետ նահանջում, նշել է վերլուծաբանը։ Ադրբեջանը կշարունակի լոկալ մակարդակով մարտական գործողություններ իրականացնել սահմանին, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու եւ իր հրճակած նպատակին հասնելու պոտենցիալ չունի։ Անդրադառնալով հունիսի 16-ից սկսած հակառակորդի կողմից նախահարցակ գործողություններին եւ վերջին դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանն ընտրել է ոչ լայնածավալ պատերազմի մարտավարություն։ Մյուս կողմից էլ նա չի ուզում գնալ զիջումների բանակցային գործընթացում նա չունի պոտենցիալ, որպեսզի սկսի պատերազմ եւ հասնի այն նպատակներին, որ ինքը հիմա արժակում է։ Դա կնայտը։ Մենք ունենք մարտունակ բանակ, մենք պաշտպանող կողմ ենք, դա էլ առավելություն։ Ադրբեջանը դա գիտացում է եւ նա ընտրել է մարտավարություն ոչ լայնածավալ պատերազմ։ Մյուս կողմից նա չի ուզում գնալ դիճումների բանակցային գործընթաց։ Վաղարշակ Հարությունյանն ընդգծել է, որ համաձայն չի այն բնդումների հետ, թե Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում կարողանում է հաջողության հասնել։ Ըստ նրա 25 տարի Ադրբեջանը չի կարողացել լուծել իր արժև դրված խնդիրը։ Նա անհիմն է համարում նաև ժամանակ առ ժամանակ հրաπαրակ նետվող խոսակցությունները, թե հայկական կողմը պատրաստ է միակողմանի զիջման։ Մալիևն ասում է Ղարաբաղը մերն է, տարածքները մերն է, նաև Երևանը մեղրին է մերը եւ Սյունիքը զոհեր են կունենում ինչքան էլ դա ցավալի, բայց մենք պատերազմ ենք տանում։ Սա մեր պատերազմը մենք պիտի տանենք, ոչ վերջ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բելգիայի թագավորական ֆլամանդական խորհրդարանի ու սենատի անդամ Յորիս Պոշետը հունիսի 23-ին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի, Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավար Գասպար Կարապետյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր, որտեղ ցաղիկները խոնարել եւ հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան ազատամարտում հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված քաջորդիների եւ հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի ծրագրի հիշատակին։ Նույն օրը ֆլամանդական խորհրդարանի падգամավորը ճանաչողական այցով եղել է Ստեփանակերտի Hello Trust գազམ་ակերպությունում եւ Արցախի օթանավակայանում։ Բելգիացի սենատորն այցելել է նաեւ Արցախ բրենդի կոմպանի շրջել մարաններում, արտադրամասերում, ցանոթացել արտադրության տեսակներին։ Ֆլամանդական խորհրդարանի падգամավորն Արցախի ու Արցախցու մասին ստացած իր տվավորություններն ամփոփել է Ստեփանակերտում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Իմ պատկերացումներն Արցախի եւ ամբողջ այս տարածաշրջանի մասին վերջին 3 օրվա ընթացքում ամբողջովին փոխվել են։ Բելգիացի խորհրդարանականն այս խոսքերով սկսեց հանդիպումը լրագրողների հետ։ Չնայած այցի կարճատև ժամկետին նա հաստրել է ցանոթանալ ոչ միայն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության նրբություններին, այլև մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, քաղաքական, կրթահամաշակութային առանձնահատկություններին։ Ի պատասխան իմ հարցի պարոն Պոշետը հայտնեց, թե առաջին քայլը, որին ձեռնամուխ կլինի Բելգիա վերադարձ դառնալուն պես երկու երկրների խորհրդարանների միջև բարեկամական խմբի ստեղծումը կլինի։ We created in the Flemish parliament Flemish Artsakh friendship group mm -hmm. That's a first modest step. Ֆլամանական parlamentum eh, պետք է գործի Արցախի հետ բարեկամության խումբ, ճիշտ է դա համեստ քայլ է, բայց եւ այնպես առաջին քայլն է եւ ես նախատեսում եմ ավելի ակտիվ դեր խաղալ այդ բարեկամության խմբում եւ ֆլամանական կառավարության, ինչպես նաեւ հետագա նաեւ բելգիական կառավարության արժեվ դնել ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալելու հարցը։ Արցախում Յուրիս Պոշետն ամենից շատ հավանել է հրաշագեղ բնությունն ու ազգային խոհանոցը։ Ինչ է տեսել եւ ինչ է պատմելու իր հայրենիքում գործընկերներից հարցին բելգիացի падգամավորը պատասխանեց. It's it's very organized here. It's clean and I never felt uh, insecure Um, I rarely do, but I, neither did I here. Ես բարձրաստիճանի կազմակերպվածություն տեսա այստեղ։ Մաքուր է ամեն ինչ շատ եւ ինձ երբեք անապահով չզգացի։ Ընդհանրապես ես հազվադեպ եմ զգում, բայց այստեղ էլ ապահովության մեծ զգացողություն ունեի։ Եվ այն ինչ պետք է ասեմ իմ գոլեգաներին վերադառնալով, այն է որ պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք ձեր խնդրին։ Այցի ընթացքում Յուրիս Պոշետը նաև նկատել է, թե Արցախում որքան հարգի են ժողովրդավարության սկզբունքները։ Այդ համատեքստում նա հատկապես մատնանշեց Արցախի խորհրդարանում արկա բազմակարծությունը երկրի մայրօրենքի սահմանադրության հանդեպ։ Ոստի ժողովրդավարական Արցախն ու բռնապետական Ադրբեջանը միևնույն հարթության մեջ տեղավորելու Եվրոպայի փորձերի համար նա երկու պատճառ է տեսնում։ Առաջինը տեղեկատվության պակասն է, իսկ երկրորդը եվրոպացիների վախը սեփական խնդիրներից there is the role for you and for me and for everybody who knows to explain the difference between this Եվրոպայում ընդհանրապես վախ կա սահմանները նոր գծելու նկատմամբ օրինակ կան շատ մեծ երկրներ եվրոպական երկրներ որոնք վախենում են արդեն գոյություն ունեցող սահմաններին ձեռք տալուց քանի որ իրենք եւս խնդիրներ ունեն օրինակ դրանց թվում է Իսպանիան որ ունի բասկերի խնդիրը կատալոնիայի հարցը մեծ բրիտանիան ինչու ոչ որտեղ կա շոտլանդիայի հարցը իտալիան այսինքն Սա է պատճառը, բայց ընդհանրապես մեր ձեր դերը, իմ դերը եւ բոլոր այն մարդկանց դերը, որոնք ճանաչում են Արցախը, կարող է կանալ նրանում, որ մենք ճիշտ ինֆորմացիա հասցնենք եւ կարողանանք բացատրել, որ տարբեր են, դրանք տարբեր իրավիճակներ են եւ ամեն դեպքում Արցախի պարագայում պետք է հաշվի առնել, որ սրանք սահմաններ են, որոնք կամայականորեն գծվել են սովետական դիկտատորական կարգերի կողմից։ Նշենք, որ Բելգիայի ֆլամանդական խորհրդարանի ու սենատի անդամ Յուրիս Պոշետի այցն Արցախ իրականություն է դարձել Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղի հիմնական դպրոցն այս տարի տվել է ընդամենը 8 շրջանավարտ, որոնցից 5-ը մտադիր է ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ուսումնական գործընթացի դպրոցի խնդիրների մասին տնօրենի հետ զրուցել է Բելլա Լալայանը։ Շենքը, որտեղ գործում է Թաղավարտի հանրակրթական դպրոցը, ընդամենը 3 տասնամյակի կառույց է, սակայն այսօր կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Հարմարավետությունն ու կոկիկությունը առայժմ պահպանում են ընթացիկ կոսմետիկ վերանորոգումների հաշվին։ Հին անորոգման կարիք ունի, որովհետև առանձին մենք մեր սանուձևները չեն աշխատում շենքի ներսում։ Դրսում այդ բոլոր հարմարությունները ջերմությունը կատարվում է բավականներով, Համլետ Ալավերդյանը 10 տարի է, որ ղեկավարում է կրթօջախը։ Իր տնօրինության տարիներին աշակերտների առավելագույն քանակը եղել է մոտ 140, իսկ ընդհանրապես թաղավարտի հանրակրթական դպրոցի տիպային շենքը նախատեսված է 180 աշակերտի համար, սակայն եղել են ժամանակներ, երբ աշակերտների թիվը հասել է 220-ի։ Կրթօջախը երբեք մասնագետների խնդիր չի ունեցել, փոխարենը խնդիր է նյութատեխնիկական բազան, լաբորատորիաների հագեցվածությունը, դիդակտիկական առարկաների արկայությունը։ Կան որ ուսուցիչների մեջ, որ այս դպրոցի շրջանավարտ են գնացել սովորել ու եկել են։ Այո, կան։ Երիտասարդների մեջ եմ ասում։ Հա, երիտասարդների մեջ հիմնականում մեր դպրոցի շրջանավարտներն են համեր ուսուցիչները։ Քան ուսուցիչ ունեք։ Ընդհանրապես ունեմ ես ուսուցիչ, որից 3-ը գտնվում են ֆիզիկազակուրտում, նրանց փոխարինակները 28 ուսուցիչ։ Նյութատեխնիկական բազայի մասին։ Նյութատեխնիկական բազայի մասին ցանկացած դպրոցը թույլ է նյութատեխնիկական բազան, եթե իհարկե մայրաքաղաքի դպրոցներից։ Իմ ճիշտ ասած այնքան էլ էստեղ չում, բայց հերոստացույցից նայել եւ այլն նորմալ անդեից թվում է բոլորսը կերազենք ինձևի դպրոցը իմ աշխատը։ Դե հիմա գյուղը այնպեսի դպրոց ունի, որ մայրաքաղաքում չկա այդ դպրոցը ոչինչ։ Բայց սիրոք չեմ ծանոթանալ։ Խնդիրների կողքին թաղավարտի դպրոցում վստահ են, որ ունեն հպարտանալու ձեռքբերում։ Արցախում ցանկացած դպրոցում իմ կարծիքով ամենակարևոր առարկան, որը պետք է շատ բարձր մակարդակի վրա դրված լինի, դա նախնական ռազմական պատրաստվածությունն է։ Ռազմական նախնական պատրաստվածության մասին ես կասեմ, որ դպրոցը որ իսկականից քայլում է Արցախում առաջինները շատ Ամսի 25-ի նախագահական պատճառություններ էր մեր գյուղից գալ աշակերտ Լադասյան Արման Թորդասյանից, որը մասնակցել է ամեն փուլ անցել է, միշտ առաջ է եղել, մասնակցել է Հայաստանում եզրափակիչ փուլին, ուղղելի գրավել են առաջի տեղ, Տնորինի հետ խոսեցինք նաև աշակերտների ստեղծագործելու ունակությունների արվեստի հանդեպ հակումների մասին։ Երևի տաղանդավոր աշակերտներ ունեք։ Ինչի մեջ են երեխաներ դրսևորում իրենց։ Արտադասարանական, արտադպրոցական արտադասարանական խմբակներ ունենք արտադպրոցական։ Մեզ մոտ ունենք բարի խմբակ, որ մասնակցում է ճարտարի մասնաճյուղը դառնում, դեպի մշակույթի տան կողմից, հա։ Հետո ունենք կարատեի պարապում երեխաները, դա Ստեփանակերտից է գալիս պարապում, շաբաթական 2 կամ 3 օր Նշենք, որ այս տարի սեպտեմբերին Թաղավարտի հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարան կընդունվի 8 աշակերտ։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այս տարի Արցախի դպրոցականներն իրենց ամառային հանգիստն ու ժամանցն անցկացնում են նաև հանրապետությունից դուրս կազմակերպվող ճամբարներում։ Այս մասին ասել է Կրթության եւ Գիտության նախարարության նախադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Իվազյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորական միությունն արդեն մի քանի տարի է, ինչ 800-ից 900 արցախցի երեխայի ամառային հանգիստը կազմակերպում է Սևանի ծովագյուղ կոչվող վայրում։ Անցյալ տարվանից նորություն էր Գյումրիի Կուսաստան բարեգործական նախաձեռնությամբ Զաղկաձորում կազմակերպված ճամբարը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սոցիալական առանձին խմբերի դպրոցականներն իրենց համառային հանգիստն այս օրերին անցկացնում են Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում։ Հունաստանի Սիրուս կղզում ամեն տարի 22 երեխա է հանգստանում։ Այս տարի եւս օգոստոսի 21-ից Արցախցի երեխաները երկշաբաթյա հանգստի կճանապարհվեն Հունաստան, ասել է Աննա Այվազյանը։ Արցախի տնտեսության ամենադինամիկ տեմպերով զարգացող ճյուղերից մեկը զբոսաշրջությունն է, որի կայուն աճը իր դրական ազդեցությունն է թողնում երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Առաջին երամսյակում Արցախ է այցելել 1076 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 969-ի փոխարեն, այսինքն ոլորտում գրանցվել է 10% աճ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, զբոսաշրջիկների ճնշող մեծամասնությունը ժամանում է Արցախ հանգստի եւ ժամանցի նպատակով։ Վերջին տարիներին կայուն տեմպերով զարգանում է նաեւ հյուրանոցային տնտեսությունը, ինչը նպաստում է զբոսաշրջիկների ընդունելության, սպասարկման եւ տեղավորման խնդրի լուծմանը։ Արցախի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանը հայտնել է, որ հունիսի 24-ից 28-ը տեղի է ունենալու միասնական քննությունների երկրորդ փուլին մասնակցել ցանկացողների հայտագրումը։ Հուլիսի 2-ից մեկնարկելու է միասնական քննությունների երկրորդ փուլը, որը տևելու է մինչև հուլիսի 8-ը։ Այս փուլին մասնակցելու իրավունք ունեն այն դիմորդները, ովքեր առաջին փուլին չէին հայտագրվել, քննության ժամանակ Արցախում չեն եղել, նաև նրանք, ովքեր ծառայության մեջ էին, նշել է Մետաքսե Հակոբյանը։ Մարզասերների համար հունիսի 24-ից 25-ը Ստեփանակերտի համարվեց հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվելու է ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի հիշատակին նվիրված Սամբոյի 8-րդ միջազգային մրցաշար։ Ինչպես նշել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը մրցաշարին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Աբխազիայի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարզիկներ։ Խարկովում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող 64 կիլոգրամ քաշային Հովանես Բաչկովը եզրափակչի ուղեկիր է նվաճել։ Մրցաշարի կիսաեզրափակիչ փուլում հայ բռնցքամարտիկը 5-0 հաշվով առավելության է հասել Լեհաստանի ներկայացուցիչ Մաթիոս Թոմաս Պոլսկիի նկատմամբ եւ դուրս եկել եզրափակիչ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան՝ տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումն սպառված է։